Siéntate y vete desnudando. Sin prisas. Así. Eh, no te quites todavía los calzoncillos. No me mires. No me mires. Soy Lord Bid de agamenón A tu izquierda hay un espejo. ¿Lo ves? Levántate y acércate a él. Mírate en el espejo. Bésate en los labios. a mí a quien besas. ¿Y te gusta? Lord B te acaba. Pues el paquete contra el cristal. Paquete con paquete. Más. Te encanta, eso es. Ahora vuelve a la cama. Benvinguts a la migdiada, programa número 18. 18 till I die. Especials, reines, magues, totes sou. Tron de melodram, Se leen un poema erótico de Verlaine. Sí, Vivimos tú y yo en un trono de melodrama. Las ideas fundamentales son la idea de restitución y la idea de reparación. Restitución de quienes somos a quienes fuimos, de quienes fuimos a quienes somos. Reencuentro que es reconocimiento. Reparación por otro lado. Tu vida entera se me aparece como una obra de arte inacabada, trunca y además injustamente dañada como una terracota o una figura de tan agra a la que el tiempo hubiese profanado sin llegar a quebrarla, casi al modo de una pieza de escultura cicládica, que no altera su majestad inmune pese a las mareas y el vendaval marino. La C de 1969 que hay en ti se enlaza con la C del 2004 que había en ti en el 69. Lo resume todo la jícara de tu garganta. Tu voz es como un agua despaciosa, oleajes. La noche del 31 de enero bajamos los dos del taxi para despedirnos. Nos quedamos frente a frente, de pie en plena calle, en el Paseo Central, una zona de frontera con la oscuridad y los faros rápidos y escasos de los coches en vislumbres pasajeros. Nos besamos. Tú dijiste, cuídate. Respondí, eso depende de ti, guapa. Eran tus últimas horas de libertad. A la mañana siguiente regresaba a P. Eran también, momentáneamente al menos, mis últimas horas de tener acceso a ti con plena libertad. un maggior dolore, como en el verso de Dante. Al regresar a casa, reviví el poema de Pedro Salinas. Qué paseo de noche con tu ausencia a mi lado. Y también, sirenas de los cielos, aún chorreando estrellas, tiernas muchachas lánguidas que salen de automóviles, me llaman. De ahí sí, de ahí vienes y venías tú, de la luz rezumante de neones en la ciudad nocturna de papel Japón. Como aquellos como aquellos dibujos que reconstruyen cursiva y minuciosamente el diseño de una joya llevados a cabo por Miró en sus años de aprendizaje, como aquellos dibujos en los que se halla ya en germen su futura armonía compositiva, se me aparece hoy mi vida entera. Es toda ella un incesante acto de voluntad, pero no siempre esta voluntad divina el siguiente trazo al que se encaminará. Ahora lo veo bien a las claras, porque en cierto modo el círculo se cierra sobre sí mismo, o, si se prefiere decirlo así, la bucle es bucle. El dibujo de toda mi vida se encamina hacia ese reencuentro con C la caída, a la vez lenta y vertiginosa, de la de muerta en el abismo, con ser dolorosísima cerraba una realización real y zar en la etimología poética de Unamuno. En ese sentido, equivalía a lo que en la tragedia griega era la apoteosis. Cumplida su misión catártica en la vida terrenal, el agente provocador era arrebatado hacia el territorio de la intemporalidad mas el dibujo de mi vida quedaba interrumpido y abierto. No podía decir, como en el verso de Jaime Gil de Viedma, y el final de la historia es esta pausa. El sentimiento de carencia era un sentimiento de imperfección. La reaparición de C en ese punto se ha mostrado a todas luces como el rasgo último que al cerrar el dibujo entero le daba su forma final, la única que permitía incluso conferir un sentido retrospectivamente a lo que de forma transitoria parecía no tenerlo, ya fuese la interrupción inconclusiva del episodio del 69, ya la grimas esbozada y entrevista de encuentros, desencuentros y reencuentros posteriores entre C y a la vasta y a la vez implacablemente minuciosa tragedia de la Naya de agonía durante el verano y el otoño del 2003, ya, en fin, este impulso, nacido en mí desde la adolescencia, en virtud del cual, como en el poema de Rubén, potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, sí, pero no a ciegas. Sin saberlo, iba al encuentro final de este nuevo y definitivo episodio al cual veo ahora que tendía el dibujo entero de mi trayectoria. Sabía que podría sentarme encima, exclamaba, con, el cascabeleo invictorioso de su voz C en la alcoba en el otoño del 69, tras los preliminares, y en efecto literalmente cabalgaba sobre mí. Pero no cabalga menos hoy cuando le digo al teléfono, sabes que no puedo dejar de estar enamorado de ti. Y concretamos una nueva cita en el bar de un hotel en el que ninguno de los dos ha estado nunca, declinando ya hacia sus últimas luces este febrero racheado y impreciso, de súbito sol y de aguaceros súbitos también vivimos como la letra española de la canción de Francis López sobre cañamazo musical de Borodin, filmada en Kismet por Minnelli, en un paraíso azul. Ya nuestras conversaciones eluden en la medida de lo posible tanto el pasado inmediato como el futuro. Igual que en el poema de Robert Graves, podría decirle en la traducción de Lucía Graves, tu tiempo es el de hoy. Pero a este tiempo me ha llevado C, y consiste en un aferrarse a cada instante, en un sumergirse en su adensamiento, cerrando los ojos a cuanto le precede y a cuanto ha de seguirle, como según precisamente escrito yo, vive el poeta el instante eterno de su juventud, fracción del tiempo arrebatada al tiempo. Así, cada encuentro, cada conversación telefónica incluso es en sí una obra de arte acabada, con la perfección que a mayor escala da Oice al dibujo completo de mi vida. 7-21 de febrero del 2004. Interludio azul, Pérez infarré 6 Barral, Los Tres Mundos. Eh, amici, come vai? Bene. Io buscando un conosciuto, un personaje. ¿Cómo se llama? chiama? Eh, Jerry. Jerry? Conosce? Eh, conosco. Ah, eh, quiero decirle cuatro cosine. Estás falando em português? É. é. Toca a sua guitarra. sul muro guiderà di noi e fuggiremo per la strana finestra sulla grande città alla mia casa colai se vuoi fare una foto per la possibilità una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà Jerry di Bari ti amo a mare Jerry di Bari ti amo a mare locale. La mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare. Ma non ci siamo preoccupati per svegliare. Il mio piccolo yogi manero, dal mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry di Bari amo amare, ti pare ti amo amare, ti amo amare, ti amo amare. Alla mattina que peste un cigarro, hanno 50 glamour plus di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare. e questa storia comincia a finalizzare. A sigaro per la rambla, penso al momento che è passato con te. Però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Ieri di Bari, ti amo amare. Ieri di Bari, ti amo amare. Biga e fa. Jerry di Bari Ti amo amare Ti amo amare Jerry di Bari Jerry di Bari Ti amo amare Ti amo amare Ti amo amare Jerry di Bari Olá bona tarda gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda gent que escolteu la migdiada mentre feu la migdiada. I hola, bona tarda gent que feu l'amor mentre escolteu la migdiada. Hola, bona tarda Andreu. Bona tarda Oriol Perdó, companyia. Jo volia dir, jo volia dir gent que feu galtes mentre feu la migdiada. Uh, ah. Llavors més tard Ara se'ns explicarà tot això. Bona tarda, Ramon. Molt bona tarda i, es, i cada cop, a més, com que avui portem ja tres intents, cada cop més tard. a mi els Reis m'assarenen. I avui és dia 7, que el 7 és l'any que vam néixer nosaltres dos, tu i Andreu, i 7-7 i la combinació dels 7 amb Reis i els, 7, i els 20 amb 20, 2000... Tot plegat és un subidon. I bona tarda, convidat senyor F. Bona Mira tarda. Sorpresa. Bona tarda. Molt bé, molt bé. Hem passat aquestes vacances de Nadal sempre trepidants. Sí sí. Uh, eh, hem tingut uns programes especials que jo crec que... On heu fallat un dels dos, però jo he passat aquí perquè Estem... jo em dedico al públic. O sigui, jo he sí. prescindit de la vida privada per venir a la ràdio. Ets un home publicat. Publicat. I, i estem encantats amb els programes que han sí, sortit. Sí, o sigui... sí. Jo els he escoltat cinc cops el de Nadal, dos sí. el de Cap No sabem si algú ens escolta, però nosaltres ens escoltem. <laughs> I ens encanta. I no fem vacances per Nadal. No, no, no. Ni a l'estiu hem fet, perquè vam començar el programa sí, en juliol. Sí, sí, sí. O sigui, som de tot... De... O sigui, el doble vam passar, vam passar de mes, però el, pre, el pressi per alguns de pressi van animant, vam passar de 15 dies setmanal i si molt ens apuren potser que farem dos, però no, un a la setmana. Contra viento i marea, ja. perquè hem de dir que avui hem començat el programa... Hi ha hagut dos apagons. Quatre vegades. Ah, jo no sabia, o sigui que compte, no estem sonant en, dire en directe. Sí, jo el Pere Gimferrer ja l'he sentit prou. Va, eh. sí, però, eh? no, perdona, és meravellosa aquesta història d'amor i de reencontre contres i que sabem que a partir d'ara tothom serà Lady Z, Madame D, Angelo Poulos, Zulueta, cognoms, lletres, paraules... Però, per, per tant, jo parlaré a partir d'ara de la meva vida privada, amb, en públic, amb, amb, amb, inicials. lletres, amb inicials perquè hem de recordar que... Que la intimitat no és pública, però no. la creació que tu facis de la intimitat, si no se sap el nom de la persona, és teva. I que més enllà del llenguatge, som el que som que profund. Que Bocamolls. <laughs> Bocamolls. Això segur. Bueno, uh, anem a fer dedicatòries. I comencem pel convidat. Comencem pel convidat. Sí, va, convidat, va, sí, senyor... Sí, sí. Senyor F. Què passa amb les galtes, aviam? <laughs> Explica'ns això de, la, de, de, de gent que escolta la migdiada no, mentre galtes. feu galtes. A dediques tu i al programa i què vol dir mm, això? A veure, fer galtes com, com ho fem? Ho explico què és fer galtes? No ho sé, jo quan faig galtes, que no, no, és, una, no és una disciplina que controli gaire, gaire ho Però, faig, per eh, exemple, sí. la meva germana quan faig un petó, coincideixo la meva galta amb la seva, a vegades quan faig un petó amb el i l'Andreu, el Dubre, jo faig molts petons i la meva galta... Jo sóc molt de petons a la galta i de però petons de, a la boca. Però de galta a la cara. Però de galta a la, galta, a la boca, a la boca només sí. als amants, però... Sí jo vaig amb aquesta tradició dels gais Clar, de fer-se que... picos, no. Jo picos amb els amics i tot no, m'entens què vull dir? No. Sí, Petons sí, sí. a la galta, però homes, dones, sí. Petons a la galta. Perquè després però també hi ha la galta del cul. O la del porc, no, o la galta de porc, com un també, aliment. Sí, sí, també, sí, sí, sí, el meu pare és fan. Sí, sí, sí, boníssim. Jo també, jo sóc fan. Però, però deixem doncs, que, de deixem que el nostre convidat F... Eh, el senyor F l'estem avasallant. I no és el Ricard Fernández, no us confongueu, sí. eh? Això és la migdiada, estimat F. Sempre són preguntes... Una voràgina. Acosta't al, al micro i imposa't, perquè sí. si no t'imposes... Eh, eh, aquí no, no, no, no, no, no em deixaran, oi? Va, exacte. exacte. Bueno, mm, fer galtes és com una, una expressió més profunda de l'efecte, perquè és unir un, la teva galta contra la d'una altra persona i, i és com... Bueno, és com arribar-hi més... És com entrar-hi més, no? No sé com... És més com acostar-s'hi més. Sí. És més profund. Sí. Maco. I aquí dediques el programa d'aquesta setmana, tu? A fer galtes. A les galtes. I a, unes, a fer galtes en general o en un concret? Home, a un tipus de galta càlida, molsuda, Sí? Afectu afectuosa i protectora. I suau, no? I suau, Fredes sí. o calentes? Calentes. Caltes calentes. Hem de dir que el nostre convidat no m'ho puc creure. Ah. Ai, uh, ha anat... Ha estat a punt, ha estat a punt de saltar el, el diferit. Perquè, o sigui, Hem de dir... La... Hosti, s'apaga la pantalla i tot, eh? Hem de dir que el nostre estimat convidat F té una sensibilitat molt especial a, incremental. Sí, uh, que, que, que, que jo crec que està... Que fa molt especial. I té sí. una memòria, entre el grup dels amics, abans fèiem una altra programa de Pel ràdio, que fa el i vam tacte. crear amb el seu propi cognom, vam crear una nova Wikipedia que és Efapèdia. Efapèdia. Ah, que a més es dirà així, és Efapèdia. que és molt... És Efapèdia. Efapèdia. És Efapèdia. Endavant, ja. endavant. Uh, què més ens has de dir? Doncs... Doncs això, i jo penso Però que... Vols, és, és, és fer un figaltes en general com a modus operandi de nosaltres ara avui en dia els pobladors del món o vols dedicar-les a les galtes d'algun especial? Home, mm, d'entrada jo penso que això de fer galtes s'hauria de fer extensiu a la població a la mundial, població mundial perquè penso que... Sí, sí. La revolució de l'efecte. Penso que sí, sí, seria... O sigui, si tothom fes galtes... El món aniria millor. Sí, sí. Exacte. Doncs mira, ja per començar, jo crec que podem declarar el dia 7 de gener. El dia de, el dia de, de, de les galtes. De gal, El dia de fer galtes. galtes. Fer galtes, fer galtes i menjar galtes de porc. Exacte. Perquè no, I vegetariat també, si ets vegetarià, sí, menges sí. galtes de... Mm. de, de, de, de, de ai, de perill, no. De, de pepino o de galtes de, tofu. galtes, sí. de, galtes de galtes tomàquet, de col. galtes de col, galtes de col. Dediquem, dediquem el, fem el, el, el, el dia 7 de gener... Extensible al món, dia el de la dia mundial... Del, del galteig. Del galteig. Del galteig. Ens encanta. O, o també podria ser de la... També podria ser de la... De, de, la, de la galtonització. Ah, exacte, de la en comptes de globalització, galtonitzem el món. Doncs això... I mireu que elegantment ha aconseguit a l'idea quina persona les galtes, sí. molt elegant. I recordeu que el dia del galteig, el dia del galteig neix a Radiotrama ah, i és el dia 7 de gener. El primer serà el dia 7 de gener del 2020, que algun dia es parlarà històricament d'aquesta nova revolució de l'efecte. Ah, el galteig del galtonitzador. Gal... Galtonització. Galtonització. Sí, és a dir... no a la globalització, sí a la gal... A la... El, el galtonització. galtonització. I, eh, per tant, el Nadal no s'acaba el dia 6. Exacte. El dia 7 és quan hi ha... La cuesta de neure és més suau, suau des de que hi ha la galtonització. La galtonitza... galtonització. Galtonització. Efepèdia sempre aquí. Efepèdia. Estricte. Men. Doncs... Ara toca l'Andreu a tu. Eh, sí, a continuació passem a l'Andreu. Andreu, tu qui la dia que és el programa? Um, sempre ens sorprèn, Andreu. Amb la seva... Mira, Andreu sempre improvisant. Sempre, sempre, sempre sí, sorprèn, jo sempre sobre la marxa uh, i, i em pilles bastant amb calçotets. amb bragues, amb bragues. No, però és que el podria dedicar a diverses persones a tantes, i, a tantes coses. Hi eh, una cosa. Però, cosa. Als oients, no? Coses, no, Pri fet no. Els oients també. L'he eh? de tornar a dedicar, l'he de tornar a ah, dedicar torna, torna a una mateixa persona que és, és el Xavi Duc. Bravo! Felicitats. Absolutament. Sí. El Xavi Duc. Absolutament eh, aquest, aquest eh, que comença a ser ja un, un heroi involuntari, però un heroi, un heroi i que, que esperem que, que estigui bé i millor i millor i, i amb gran I estem estima. Estem amb tu i t'estimem molt. Sí. T'estimem molt. I, i t'esperem a la ràdio. Que penseu que els reis de casa meva, les reines de casa meva són reines, sí. sabien que ell, ja ens van confessar a la ràdio que va haver un prometatge que va saber, es va fer davant sí. de les tietes de la seva i tal, i jo els hi vaig regalar a través del meu parc, però meu pare compra, i jo reparteixo. I vam fer els torrons ja, i ara ho hem fet sí. altres coses, que és un pàrquer de plata, boli, sí. per signar què? El casament. Perquè el, a matrim, casament. El matrimoni. I a, so, I a sota, a la part de sota de la capsa del Parker, que hi vaig col·locar jo? Un condó. No, perquè no els hi fa falta, perquè ell, eh, no, ell és... Bé, això no. Uh, <laughs> sí, sí sí molt bé, Ramon. A, a, a sota una cosa, un producte, que és com una fulla de trèvol, que amb certes infusions, amb certes cookies, amb certs pastelets, amb certa infusió... Un cogollo Mm, d'allò. No, varis. Molt bé. Uh, he de dir una cosa, eh? acaba de passar una cosa... Què ha passat? Com una estrella fugaç. Verge del cel? No, el Ramon s'ha contingut per un moment. Ah, sí, ah, és veritat. I això és com, és com si passés el cometa Halley. Això, jo, jo sabeu, que, sabeu què us diria jo? <laughs> Eh, jo, jo, jo, Anava a dir una intimitat jo, i més contingut. Jo, jo, bravo, eh, puc, puc dir una... Hi ha un antes i un des. Avui estem celebrant moltes efemèrides. Puc dir, puc dir una cosa? Puc dir una cosa? Sí, cosa? Senyor F, endavant. Puc dir una cosa? Senyor F. Uh, mm, això, això potser és el poder de la galtonia. <laughs> dia bravo, et toca Galtes pressi, et toca pressi perquè les meves dedicatòries són mm, és molt especials. La meva dedicatòria, i ara els nens petits que s'han portat molt bé sí. i estan jugant amb els regals s'haurien de tapar les orelles. Tapeu-vos-les, tapeu-vos-les ja! Uh, Mares o pares, tapeu-los les orelles. Els nens. Un cop estiguin les orelles tapades, tapades ja. i els nens absents, jo dedico el programa a tots els pares perquè són uns reis i unes reines. I mares, òbviament. Reis i reines de la vida republicana catalana. Que han tingut molta feina, que això porta molta feina, sí. anar, de, anar a buscar, Triar, embolicar, decidir, embolicar, decidir, amagar, repartir, repartir... Anar a casa els tiets, anar a casa els avis, anar a casa, perquè els reis passen per tot arreu i és una jornada ja de portes obertes. Soc testimoni Carre Carregar, des de, anar amunt i avall... Els reis, eh, el, el, el, bueno, els reis no són com el pitgero que et venen a portar els regals a casa, no. Què són? Què és com bueno, són? que ells deixen els regals d'amagat, d'amagat. On, els hi diuen, i llavors tu ja saps quan els has d'anar a buscar. és del matí i els has de deixar que la feina sí, sí. la facin a la nit. Jo com si haguéssim des de, com es diu allò? Des de els Reis, la, penseu que els Reis... de la barrera. Ja, ja us diré jo qui són els Reis, perquè hi ha, una, hi ha una llegenda que diu que és una llegenda urbana, que sempre són falses, sí. i el Carles Borrell, per exemple, li agrada molt i està aficionat. Sí? Mai et creguis quan algú com el Carles Borrell, aficionat a gens urbanes, et digui a l'escola o fora d'ella, en qualsevol edat, que els Reis són els pares. Els Reis, de vegades, demanen l'ajuda dels pares, perquè no és fàcil repartir tots els nens del Exacte. món regals. Però els reis mai han sigut els pares, ni falta que ha fet. No. Els pares han ajudat, han assessorat a vegades, perquè a veure, qui coneix millor el nen que el pare? Doncs els Clar. reis tenen un WhatsApp Exacte. amb els pares i tenen I unes consultes. Ah, i no poden anar a buscar els regals a vegades. Per tant, no és que tu enganxis el pare algun dia, potser perquè surt i fer el regal. Clar, l'enganxes, però el que ha decidit el regal l'ha comprat i l'ha fet enviar és el rei i els reis, els reis? I els reis són els reis. Que no existeixen. els reis són els reis perquè els reis. perquè per algú els reis són els reis sí. i per algú els pares són, són els, els pares. pares. Exactament. L'Andreu sempre aconsegueix concretar el que jo em costa tot un paràgraf llarg Per tant, tu vas pares, no? Jo, pares, i pares i mares. Sí, que per Solteres jo, o casades jo, o sense casar. Jo aquest any per primera vegada he hagut de fer tot el peripé. Sí, i, i t'ha costat el teu esforç, no? No, perquè jo tinc la Joana que és molt petiteta i, i no s'entera de res, però ja em veig a venir que a la que comenci... És molt fàcil controlar-ho, eh? Jo penso que ho he comenci... fer a la que comenci a pillar les coses... Ah, Amag... Tarden molt a pillar-ho, eh? Mm, Amagar-ho, que no t'enganxin... Molt... Tu tens una casa gran, però què t'han d'enganxar ni que res? Si tu t'ho porten al Reis, t'ho envien amb Amazon, tu has de parlar sempre amb els Reis, t'ho envien per Amazon i tal, és molt fàcil. No és tan difícil organitzar-te amb els Reis. Perdona'm, el WhatsApp aquell que... És que potser no tens el... Tu tens el número actualitzat de les reines del... Les reines magues de WhatsApp? Mm, no, o perquè no, soc, o, soc, o fas no, per SMS. Soc novato, jo. Clar, fas amb No te l'han donat, ja te'l donaré. Tu no et preocupis jo que... Tinc, jo tinc el WhatsApp de les Reines magues. Això és oli... Vale, ja ah, a veure, el que passa que, a veure, el que és cert és que Reis tampoc poden pagar-ho tot i demanen col·laboració econòmica de les famílies. Jo m'he gastat 1.180 euros amb regals de Reis però perquè els reis no poden pagar-ho tot, però el concepte de fer-ho és amb els reis i jo i les reines, perdoneu, perquè és que són vàries. Bueno, no ens liem, sisplau. Estan dedicant-ho. Tu has dedicat els pares, tu Sortim el Xavidu, ell a les galtes de no sabem qui, hi al galtoneig com a nou concepte de revolució social, i ara anem allà, i tu, jo, aquí dedico jo dedico a, a diverses coses que em vaig deixar la setmana passada. L'any passat, la, les últimes setmanes ja he dedicat a molta gent a la vegada. però faltava dedicar algú molt important per totes i tots els que habitem aquest món. Sí. Que no són altres que els que ens van presidir evitant-lo. Per tant, podríem considerar que morts ja en la vida que nosaltres mateixos tenim aquí, però vius com a partícules universals d'una energia còsmica que hi ha a la Via Làctea, a l'univers, des del Big Bang. I per tant, a tots aquests morts inconcrets o concrets que tots recordem en els morts que estimem o que no estimem que estan morts i mortes, sí. els hi dedico molt especialment, lògicament, a la meva mare, perquè jo gràcies a ella vaig poder ser qui soc, soc qui soc, però no ha sigut només gràcies a ella, m'ha costat anys entendre-ho, que també ha sigut gràcies al meu pare i a mi germana. I a tu. I a mi també. I, però que jo sí que vaig veure una cosa que vaig veure clara, que és que podia ser gay, podia ser artista, això ho vaig veure molt clar, i que en el fons ja em feia molta gràcia. Jo vivia molt bé amb el meu pare i ma mare però amb el meu pare sola som un desastre, jo. M'entens? Som un desastre perquè som molt empàtics, molt igual. I per tant, si ella està deprimit, em deprimeixo jo. Si estic deprimit, es deprimeix ell. Si ella està arriba, estic a la Bucle, bucle, ah, bucle, bucle, bucle, el que digui el Jim Ferrer. El cas que em refereixo, que jo no fos a mi mare la porto molt a faltar, però com que no li puc fer el, galt, el galtoneig a mi mare, que la meva mare és mo, era molt carinyosa molt. i jo trobo faltar el galtoneig a mi mare i les abraçades i els petons. I per tant me la vaig tatuar a la, a la pell i fent servir una frase jodorowskiana del Jodorowsky, que és un gran mestre, mita viu i artista i trusquista i filòsof i escriptor. Tenia uns còmics que ell feia cada divendres a un diari mexicà als anys 60 que es deien fàbules, fàbules pàniques, fàbules pàniques, i una d'elles un alumne parlava al seu mestre i li deia Um, com li diria? És que ho tinc tatuat i no me'n recordo. Li diria, maestro, la vida és una muerte contínua. I ho he tatuat amb diferent, posat mà, la vida és una mort contínua, i des del cel, ell, a través dels núvols, una reproducció d'una foto del meu pare de la meva mare xerrant, que és que me la xerrava molt, ella contesta des dels núvols. Muni, la vie erst est an naissance continu. La vida és un naixement continu. I per tant, jo enllaço entre els morts i vull destacar entre els morts els meus mestres, més mestres morts, que són el Zulueta, que és el meu exemple de director i persona a seguir com no sabia mestre que estava, de la vida. Home, i tant, i es va morir el 66, igual que... És del 44, igual que mi mare, i es va morir el 66, igual que mi mare. Ja I també és del 44, un dels patges reals més importants que hi ha a Barcelona, que és un immigrat de Sevilla, que no és altre que la reina Nazario. Però bueno, això parlarem més tard, a l'entrevista, que el col·loqui avui és ell. El cas va a Zulueta, va a mi mare, va a Jaime Gil de Viedma com a poeta, va a Manuel Puig com a escriptor i uh, autor d'obres de teatre i va a John Valdessari com a artista d'art conceptual vital, que, que heu vist les entrevistes que han anat ficant aquests dies d'allò, i, ah, i a Leon Ferrari com a escultor. O sigui, un és més plàstic de pintura i l'altre és més escultor. I llavors, aquí enllacem ja la naixement continu, com que ha sigut Dia de Reis, vull dedicar a filles com la del nostre president, mm -hmm. la mhm. Joana, Gràcies. nebots nebots, en aquest cas meus, com són el Maur i el Llibert per, vides, per via sanguínia, el Llogari i el Marçal per via politico sanguínia amical, el Jordi de Gispert, que per, per quin programa estem avui? 18. Aquest any, un dels meus primers amors platòlics, Emir de l'ànima, que és Carles de Gispert, no em va fer pare, no em va fer nòvio, però em va fer padrí del seu fill que el 21 de setembre farà 18 anys. Per tant, jo potser no seré pare, però sí que sóc padrí d'ell i cinc més que són menors d'edat. El Maur... Ets padrí, padrí de padrí 6. El Maur... Va, ara faig per ordre d'edats. Ah, no, per no, per ordre no sé. El Maur, que en té 3, la Fama, que és la filla adoptiva del meu cosí Jesús, que en té 9, el Suli, que és el germà de la Fama, fill adoptiu, sí, fill adoptiu del Jesús, que en té 7, uh, i la petitona de 6 mesos, filla de l'Anna, que és una gran valenta mare soltera, Ona, per tant també la Joana, que ja l'hem dit, i a tots els petits de la sèpia, i tots els que estigueu petits, i els que teniu cosins, i teniu nebots, i no teniu fills, però són nens petits, i si plau, seguim creient amb els reis, tant els petits com nosaltres. Amb tots vosaltres, Ra Ramon, Lady Gaga... Ramon, perdoneu, sí? per deixa'm digues, fer un petit incís digues. abans. Ramon, i, i fent jo voldria afegir també en aquesta dedicatòria per fer-la més extensible, doncs hi voldria incloure mi mare i la Montse, sí. l'Olga, sí. l'Eduard, l'Ari, sí. el Pau, el sí. Josep, sí. el Carles, sí i també el Roberto i la Montse Sagarra sí. i la Cristina que ha fet 18 anys. Exactament, per això el programa es diu 18. La Cristina que és una nena barreja de Rússia, U Urs, l'antiga Urs i Catalunya. Filla de mares lesbianes o bisexuals, no ho sabem. Mares amb galtes. Per què no dir-ho? Lady Gaga cantant Joan, dedicada a una tieta que mai va conèixer, germana del seu pare, que es deia Joan, i per això durant la gira de l'any passat ella es feia dir Joan. Recordem que Lady Gaga és molt treballadora, és molt bona cantant i a part pateix fibromialgia, però tot i així segueix al peu de Carló. Cantó, cantó. Carló. I know that you'd stay. We both know things don't work that way. I I wouldn't say goodbye. do you think you're going? Where do you think you're going? Going, girl. Call me Joanne. XO oh, Joanne. Joanne. XO vol dir petonets i abraçades amb el llenguatge dels SMS. XO Joan. I jo li dedico també que ho volia dir d'amagat al Joan Tecnosca, Juan Simiedo, que és el meu projecte de nòvio de 25 anys, que em deixa i se'n va d'Erasmus a Turquia del febrer al juliol. Yeah. sabes qué hacer con la pausa? Pregunta Pedro P. Wilmour. Pero, ¿qué es la pausa? ¿En qué consiste estar colgado en plena pausa, arrebatado? Arrebato de 1979, la obra maestra de Iván Zulueta nos interroga en lo más íntimo, lo que nos detiene frente a las imágenes, nos suspende, nos sustrae de toda conciencia para dejarnos en plena fuga. Una película en teoría propia que, que con 40 años después de su rodaje sigue revelando algo de nuestra propia relación con el cine, con la infancia, con nuestras tentaciones y debilidades autodestructivas, y todo mediante un enigmático e irreductible elemento central nacido de los abismos de Zulueta, el arrebato. La Moviola. Música hum. antes de que lo leas, quiero advertirte algo para que no te mosquees. ¿Qué pasa? ¿De qué vas a seguir? <laughs> ¿Lo ves? Ya estás mosqueada. Dímelo ahora que si no me mosqueo de verdad. Mejor te lo cuento mañana. Mira, verás, tu papel no es que esté inspirado en ti, ¿eh? pero guarda cierta afinidad. Casi mejor me voy a hacer otra casita de apoyo. ¿Cómo cuánto de afinidad? Pues en lo que se refiere a tus problemas con los tíos. Yo no tengo problemas con los tíos, porque para mí hace ya mucho tiempo que no existen. Bravo. ¿Y te parece poco problema ese? ¿Qué pasa? ¿Tú también me vas a tratar como si fuera un fenómeno? Oye, alto. Yo no he dicho eso. Habla de tus problemas con los tíos y déjame mí en paz. Porque suficientes tienes. ¿Quieres oírme? Te prohíbo que toques el menor acontecimiento de mi vida. Por ridícula que sea, tengo derecho a que se me respete. ¿Pero quién ha dicho que tu vida sea ridícula? No hace falta que me lo diga nadie. Yo no sé. Oye, oye, oye. ¿Quieres escucharme un momento? Sí, claro que sí. Mis fracasos con los hombres son algo más que el argumento de un guión. No permito que ni tú ni nadie juegue con ellos. Oye, Pablo. ¡Vete! Nadie va a jugar con ellos. Son míos, ¿me oyes? ¡Míos! Ay, anda y envenénate la vida con ellos si tanto te gustan! No me gustan, hijo de puta. Pero he tenido que pagar un precio demasiado alto por esos fracasos. Son lo único que tengo. As you can see, at the beginning of that special program, when Lamich Diada, the sister radio trauma Libra radio of Sabadell, became another hood member of the other hood radio programs, we begin with the sequence of the initial sequence of that movie from 1986, from a Spanish movie, from a very, very famous director. And then you can, in that other a sequence, you realize the affection or disaffection and the use you can try to do uh, about your life and other life is at expenses of the fiction. But then you can have problems if you use not your life, the others. In that case, it's a brother and a sister. That's the, the first pista. <laughs> <laughs> the, first, the first clue. Sorry, it's clue. It's the first clue of the movie that tonight in that special Kings Magicians Night in la migdiada Radio Trama Radio Sabadell, el nou programa, perdó. Uh, heu de saber qui, ai, vull dir, quina pel·lícula és alhora els molts diàlegs que ens acompanyaran tota aquesta tarda, perquè no desvelarem quina pel·lícula és, doncs ens aniran acompanyant tota tarda diàlegs i cançons de la pel·lícula aquesta, que és una meravella que si heu escoltat els dos programes precedents on jo he agafat els mandos d'aquesta secció que abans portaven alternativament l'androide i el president i que són les tres pel·lícules, vull dir, perdó, quatre, no, les tres, que és un, una trilogia, que no és dels mateixos directors, però que parlen de Cinema Inside Cinema. També podríem sí. afegir l'Ocho i medio, que a més a més podreu veure la més que ve a la programació de la Filmoteca que li dedica un cicle a Fellini. Però Ocho i medio és estrangera. jo parlo del que és Catalunya-Espanya i per extensió el món. no, Argentina, és Hispanoamèrica, al món. Jo me'n vaig a on llocs on controlo i... l'idioma, i l'univers i la Via Làctea i tal. en fi, els que ah, haureu d'endivinar quina pel·lícula és la banda... pel·li a través de fragments. De fragments, de, de, de, que és cançons, hi haurà bandes, hi haurà que és música també, hi haurà música i hi haurà diàlegs, valent? I teniu tota la setmana per dir-nos quina pel·lícula és. O sigui, tot van torn de lo mateix que posi del mateix. De la mateixa pel·lícula. La mateixa pel·lícula, sí. exacte. En aquest cas, la, el que coincideix que han de descobrir la pel·lícula, però que és a la vegada el diàleg i la, la banda sonora és el mateix. Per tant, ara, mentre tu i vosaltres, els que voleu, vosaltres tres heu de comentar o pel·lícules o sèries, jo mentrestant de tant en tant potser us hi torno i poso un diàleg, vale? però vosaltres recomaneu coses... O sigui, jo puc posar la banda sonora d'una sèrie? També. Que I a part de l'altre, també, clar, també, que avui, avui estem a dia de Reis. La teva si en tenia una, jo tinc una de sèrie que més... La, clar, tu fica la teva, perquè la meva és molt fàcil. Posa, si vols, la meva la tens aquella, la, dels, la de les... Bueno, penseu no, que els Reis... l'haurem de posar per... Ah, jo, que la tinc aquí, ja, per això. Sí. Jo tinc la de la sèrie, mira, mentre Andreu busca la seva, que sí que també la ah, té... Ah, no, però amb el YouTube... Andreu, tu la tens controlada, la teva? La teva la tens baixada, la teva? No, no. Ah, doncs la busques. Mentrestant, jo, doncs jo us poso la... la... Mira, ja la tinc aquí. Ara és una pel·lícula... Jo el que vull que sapigueu... És una sèrie o una Net, pel·li? És que ara el programa, com que és el, encara que no ho sembli, i ja hem començat amb una cosa que una cosa que els nens jo crec que tampoc saben molt bé el que diu. O sigui, em refereixo. La primera seqüència us haurà semblat a tots una mica pornogràfica, però no ho era. Tot està suggerit. Per tant, aquest és un programa, sí, infantil, i per tant, sí que els pares i mares reconeixereu aquesta sèrie superràpidament perquè és que forma part de la pròpia lletra de la cançó. Però el que vull que els nens entenguin, i sobretot els pares, és que mentre nosaltres dormim a casa hi han coses que passen mentre dormim. I precisament perquè dormim estem somiant, de cop hi ha uns éssers. Sí. Hi ha uns éssers. Sí que alguns països ho diuen els nomos. Per això hi ha moltes sèries que van d'això. A vegades hi ha els nomos, a vegades es diuen els, els no sé què, a vegades aquells ratolinets que li feien a les peces en aquell sastre sí, sí, que no sí, li agradava sí, sí. treballar i tal Pérez. qual, Ratoncito Pérez, que més les dents i tal. Hi ha tota una sèrie de personatges però... que existeix, però tu has de... A ti que te piden durmiendo, perquè si no ells no saben treballar d'altra manera. Formen part de l'ecosistema, el somni, el tu dormir i tal. I aquesta és la sèrie que ens recorda que tot això passa mentre dormim a les nostres cases. Per tant, el títol ho diu. Però jo el que vull és que els pares recupereu, perquè hi ha capítols que us podeu trobar a YouTube d'aquesta sèrie, és una sèrie molt maca, que a mi em va... Molt. Jo i la Tània, la Tània era molt de veure dibuixos, jo no tant. Però és una sèrie que jo la vaig disfrutar, que Moltíssim. no t'ho pots arribar a imaginar. I per tant, Ara us deixo amb això mentre Andreu busca la seva banda sonora. Aquesta la sabreu, per tant, disfruteu el record. No, deixem aquesta. Era això una sona... Me la guardo per un altre programa. Mira. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos. ¡Hola! ¿Qué están eh, viviendo eh, con nosotros? Pero seguro que oh, no, los lo ¡Hola, Kiki! ¿Qué tal? Nadie sabe dónde está. Espera, Dinky, verás lo que es bueno. <laughs> Perdón, abuelo, ha sido sin querer. Sin querer. Tito, ven a jugar. Allá voy. <laughs> Cuidado, viene alguien. fet aquí en seguida. Aquests són els pares dels 10 minuts que fan que tornin perquè el Quique és el nen de la casa que es fa amic dels nens. I els pares també, els pares dels 10 minuts volen que també no es passin el dia jugant amb el Quique i que també facin la feina que els toca fer a casa, però els 10 minuts... Es porten bé els 10 minuts amb els grans, m'enteneu? És una cordialitat entre els fullets del bosc, els àngels, els, els ma... És una... Aquí es veu clarament que és important que la vida... La, lo real funcioni al mateix nivell de felicitat que l'1 del somni, lo mitològic, l'utopia, el somni. No deixa de ser sí. un mite. I per tant l'esprit de Nadal que em refereixo és que el que hem de recuperar tots és l'essència de la bondat, del donar, no esperar, no esperar res de cap és molt difícil, però per tant no esperis més del que... És igual, això. Los Diminutos és la sèrie... Los Diminutos ja eh, queda de, Busqueu... desbalada en si mateixa, per tant, jo posaré una sèrie incògnita... Exacte, això, que és molt que estic segur que endevinareu. Ah, però no podem dir, podem dir no. No, ho guardem, que no. Ho guardem. però us la dedico molt especialment Aquí. perquè també és un, a vosaltres. Ah, a nosaltres qui? Nosaltres quatre? Sí, nosaltres quatre. sí, sí. I a la, mig, homes, a, i a, la a vosaltres i a la diada. Com a concepte existent. Perquè crec que d'alguna manera, Parla de entre tots els altres detonants, és precursor del que està passant aquí. Molt. Uf, quina presentació més magnífica. Yeah. Perquè està gravat, està gravat, no sé si en foc, però amb unes arsianes i televisives els nostres, no sé si cors, però... o cossos. Però els La nostres parafrontals. Para. Ai, va. Això sona d'aquesta manera. Manera. Shout Factory TV, changing the channel. Atenció. Weather today in the greater Cincinnati area. Oh! Oh! It's a come true. So don't settle for imitation. But the senator, while insisting he was not intoxicated, could not explain his nudity. Would not explain his nudity. No es vacaciones en el mar, ¿eh? the air in Cincinnati. Cincinnati! Cincinnati, WKR. WKRB. Got kind of fine packing and unpacking. AMA ah, or FAMA? Town to town, up and down. Town to town, up and down. In oh, Cincinnati. Just maybe think of me once in a while. Once in a while. Aquí en Cincinnati. Jo no cal que facin res, la gent que ho descobreixi, perquè aquesta, si algú no aquesta sap... també es, de, es desvetlla per ella mateixa. Ves igual. Sí. Bueno, podem parlar, perquè tu, apressi, però vols perquè en parlem de la sèrie que ha dit l'Andreu o que la gent ho desvetlli? no, que l'altre dia ho desvetlli. I vaig caure. No, jo, jo no, jo la tinc al cap, perquè sobretot aquí es demostra que soc bisexual. Si algú recordo d'aquesta sèrie, nens, és... La dona que... Sí, la, com es deia? La que era una cantant americana... Estil Dolly Parton, però no és ho era. Dol... No, no ho era la Dolly Parton. No és, és la Dolly Parton? No, no ho és, però és molt estil Dolly Parton, per això molta... Sí, sí, de doncs tot. Doncs hem descobrir el pitram amb Sabrina Chicholina i aquesta senyora d'aquesta sèrie. Si sabeu la sèrie, si plau no dubteu em diferit a dir-ho pel xat quan pugueu escoltar el programa que ens està sortint ja amb el poc que portem i si tota l'energia va bé i no tenim un baixar d'atenció, el millor del programa. El senyor F ens ho dirà després, perquè ell, eh, que és gran... Pensar que el senyor F gràcies, té un avantatge a la seva feina, que pot estar hores, hores totes les hores laborals, uh -huh. escoltant la ràdio que ell vulgui, que li arribi via onda... Arsiana. Arsiana. I ell, per tant, per això sap, i té una gran memòria, per tant, per això ha fet la Ifapèdia, de sap i això és un concurs que farem ara a Ràdio Trama no. Ai, Ràdio Trama, perdoneu, Ràdio Trama no, que no, o sigui, a la migdiada... Podem fer un experiment, Cada ara. setmana perquè ell treballa, i, i ell, depèn dels dies, a més, ell té una cosa que és que va, una cosa, li agrada molt, sobretot això que hem dit, les infusions del, del trèvol, li agrada molt. I llavors ella a les tardes va fer això. I però de cop, si, algun, si vol venir els dimarts vindrà, i si no vol venir el trucarem, podreu preguntar durant la setmana alguna cançó i ell en directe, el trucarem en directe, el trucarem i li demanarem aquesta cançó que està sonant ara que sents, de quin any i de quin artista ell? I ell en menys d'un minut i mig. En menys de 10 segons. 10 segons jo us proposo... Va, us proposo fer... moltes pistes del personatge veure, sorpresa. Us, us proposo fer un experiment. Exacte, ficar alguna cançó... Per... Exacte, provem-ho ja, provem-ho en directe. una cançó, agafa qualsevol, la que tu vulguis. Però famosa, un hit, agafa un hit, agafa un hit. I aviam quan tarda endevinar-la. Sí, agafa algun hit que faci parar, agafa algun hit que faci parar, algun hit que digui uh, personatge... Però el que em surti. Que, sigui, un... el que vingui de gust parar. Però el YouTube no et funcionarà. Prova ah, alguna no, cançó... Alguna... No. Espera't. Oh. Vale, ho fas amb el mòbil, eh? Mentrestant, fico un diàleg jo, perdoneu un moment, mentrestant... No, home, no. No, sí, però tardes molt o no? El mateix que tu? No, perquè jo tinc, no, perquè jo ho he de buscar, no? Jo ho tinc guardat, que l'he enviat tot a mi. Jo penso que tot el que estem ficant ho estem ficat de... L'he ficat ja abans. Mira, a veure, mira, atents. Escolteu. Mentrestant. La película... Què li diries a la persona amada? le mejor. Pues que no intente acompañarme a las fiestas. Pero que se quede en casa para que le cuente los chismes. Que no me interrumpa cuando escribo máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes, fontanería, electricidad. En definitiva, que me adore. Que no me agobie. Y, y que acepte que soy un inútil. Seguro que para ti no es difícil encontrar una persona así. No te creas. Seguro que no es difícil. No te creas. Bueno, y ahora dime, què és lo que más te chifla y lo que más te amuerma del amor? Això després us ho preguntaré vosaltres. El amor es algo que te absorbe las 24, que, que te impide concentrarte en otros asuntos. Eso es lo que más me atrae y lo que más me horroriza. Fíjate. Fíjate, la resposta del personatge, que és el personatge protagònic d'aquesta pel·lícula, recordem, espanyola del 86, una periodista interpretada per Lady R. de P, Uh, li pregunta, què és per a ti l'amor? I diu, l'amor ocupa les 24. <laughs> I esto de que ocupa les 24. I per això dic, i que l'amor hauria d'acceptar que sóc un idiota, i en la casa hauria d'acceptar l'amor, no que sigui un idiota, dir que també que sóc un idiota, però que tinc una decoració excessiva, un vocabulari excessiu, una tendència a despullar-me, mm. una tendència de, una tendència hiperbòlica Tots som idiotes vida. i moltes més coses. Però per això és una pel·lícula, tu jo amb les altres dues que vam citar les setmanes anteriors, per això aquí la va la pista, és molt fàcil d'endevinar, és una pel·lícula que em defineix molt com a, com a ciutadà i cineasta. Molt bé. Que no sóc cineasta, tot i que sóc cineasta. Anem a posar a prova el nostre la, convidat. El convidat. Lady Acosta, I, Lady Acosta, F. Mr. F. Estic, Mr. F. Estic aquí, estic aquí. Atent a les orelles, sí. no serà, que tu les consoles. No és aquestes. molt difícil i seguim amb les dedicatòries a tots... Has oh. d'encertar autor, que nom de la cançó i any, a poder ser. Vale. Seguim amb la dedicatòria a tota la canalla Aviam... que hi van disfrutar ah, dels Reis. Per això, molt Aviam bé. Si sou... L'Eloi ha triat i vosaltres des de casa aviam, si sou, aviam si sou més ràpids que, que el senyor jugant. F. <laughs> Estan jugant o no? Sí, a fer els deures, sí. Un, un dos... Ai, això, d'última hora. això, això sona d'aquesta manera. ara quan s'acabi la intro. El nostre convidat està en el fons molt concentrat, eh? A veure si canta. Cabrons, me n'heu posat una cosa de vosaltres i jo no! Jo no la sé. Espera't. És que l'Andreu té uns gustos molt peculiar. Ah, jo sé qui és ella! Jo sé és ella. I ara per associació digues... Que és 80 segur. Total. És la Cinti Lauper? Sí! Sí! Sí! sí. sí. Però quin any? Però quin any? Jo, a veure, és que aquí jo era massa petit. Però quin any diries? Ja ho buscarem després. Quin any diries? Ja ho buscarem després del Google. Això és 80... Okay. 4, 3, 2, 1... 85, dic. Sí, va, diu 85. No de la cançó no ho farem, eh? No. Diem 85, no, ho Aquí no me la jugo, eh? Vale, diem 85. Cindy Lau Pérez, 85. Acabem d'escoltar la cançó sencera. no és Girls els Wanna Have Fun, però la volem fer igualment, són bons. Estem a la moviola, eh? Estem a la secció de cinema. Cindy Lauper, cinema. Ara de deixat els Home, bonis, Ramon. però els bonis és l'at, no és dels bonis. Doncs jo vaig començar a controlar més les dates dels anys a partir dels 15 anys. Jo <coughs> Bravo! Ha sigut el puto voleo, tio! I la pèdia clavant-la! Ha creat les comptais a la brega. Ha sigut el puto voleo, tio! Ha endevinat l'artista i l'any, eh? L'artista i l'any de tot. I no sabia, en canvi, la pel·lícula, que el públic, si no m'ha sentit a mi, deixem que ho digueu durant la setmana. Bueno, és la però... pel·lícula típica per ells, el nostre convidat F, o sigui, senyor F, Pèdia. F-pèdia, encertat intèrpret i any de la pel·lícula excel·lent per Reis, que és aquesta del 86, exactament, és 1986, la, Lauper cantant Sí, banda, la ja l'endevinaran. Però jo he dit 85. Ai, 5, perdona, m'he equivocat jo ara, 85. 85. Bueno, jo per no fer quedar malament el convidat... No, li... però si ho han endevinat tot. No, però jo volia, jo volia, jo volia que que, que us quedéssiu sorpresos per la velocitat. Ah, sí, per ha tardat una mica. Si tu torno, fos auto... però, clar, però, torno, torno, tu. torno a fer, tornem a fer una altra vegada la sí, prova. Tu, sí, sí, ja la tinc, ja la ah, tinc. Ah, ja la té, ja, ja la té, ja la té. Prepara't, senyor F, prepara, intenta ser molt ràpid perquè aquí ara es valora la velocitat de resposta. Any, intèrpret i nom de la cançó, sisplau. Aquesta, aquesta és molt fàcil. Atenció, la tens ja preparat. Sí. Això sona d'aquesta manera. Aquesta és molt fàcil, però vull veure la velocitat. La versió, això vale, vale. sona d'aquesta manera. Amb els aplaudiments i prou no en tinc prou, eh? Això és Bruce Springsteen Born in the USA i l'any... Uf, a veure... Sí? Sí? Com? 86, dic. Va, ara ho busquem. Ara ho busquem. <laughs> Segueix amb la cançó. Tu deixa la posada. Però és que això de controlar, això de controlar els, els anys de les cançons ho vaig començar a fer a partir dels 14 15 anys. Ja, ja, També ho he de dir. individualista però de grup la Vivant i que els concerts mai baixen de les dues, això gran corrente, els seus de concerts les de les 3 hores, Bruce Springsteen de Boss, Spring, el noi de New Jersey, Spring, igual que Bon Jovi, Springsteen, jo, a veure, tenim la FPR i tenim la... Tot s'ha de dir que jo volia posar la, la versió d'estudi que comença una mica diferent, oi, Fidel? Però ja ha tardat molt. Ai, bueno, però és que, és que, clar, és que com vols endevinar una cançó només amb els aplaudiments del directe, tio. Ja, ja, ja, però oi que l'estudi comença d'una altra manera? Oh, comença directe, ja veus. Sense eh, va, he dit, he dit. És del 84, llàstima. Oh, llàstima, no, oh, t'he portat, ma, t'he portat jo malament pel camí perquè jo t'he començat des del 86-87, és anterior. Però us, aquí estem amb això, amb mentre va sonant, d'obre i a, eh, tu, eh, tu, tu tens poques, ho has pensant El qüestionari d'avui, que ja el fem ara amb el Fidel, que ja l'altre veu perdre, jo d'avui que vull que ens diguis les teves 5 cançons preferides, no intèrprets, sinó 5 cançons preferides, intenta trobar l'any que és de la cançó, i les teves 3 pel·lícules preferides, dos llibres preferits Collons. i Uh... Espera, espera, m'estic estressant, eh? I sèrie que hagi passat a TV3, però pot ser nostra, pot ser forània, comprada, o sigui, la millor sèrie. Els dos millors vídeos que has dit, les, les tres Anem millors pel·lícules... I no comencem, pot ser comencem, comencem per les cançons. Per què no fem... Ramon, Ramon, eh, proposo una cosa. Per què no fem una, una, una i una i ho diem tots? Ah, va, ho fem tots. Vale, comença... A mi em sembla bé. Vale, comença... El... Vale, millor cançó. La teva millor cançó. Exacte, més una. La millor. O les tres millors. Uf, és que clar... No, una, una, una. Una, una. una. una és molt difícil triar-ne. Bueno, és, que, és, és que clar, n'hi ha tantes que m'agraden que... Surti, que surti, és que... És així, amb un temps contra, que tinc vingui que estigui molt bona. Uf, uf, quin dilema. Quin dilema més gran. Quin... si si, si teniu ja la cançó clara, dieu abans. que... Jo diré, mira, Kind of Blue de... Eh, del Miles Davis. Del Miles doncs vés-la a perquè la posarem. Jo, per història i per, eh, perquè és, ha sigut el meu grup bandera des de l'adolescència, diré Bohemian Rhapsody, Vale. de Queen. Tu, eh, convidat F, senyor F. Jo dic... Mira, jo en diré una que... que en diré... Tres. És que va, va, en diria, diga, en diria comença, quatre. Comença, en diria... quatre Digues, digues, però digues, ràpid, ja, ràpid, ja, ràpid, ja, ràpid. Ja, mira, uh, ja, ja. jo diria uh, eh, Smells Like Teen Spirit de, vale, de, de Nirvana, Molt bé. Um, més, més. So Cold the Night dels Commoners. Molt bé. Um, més, més, dues més, falten. Carnaval de París del Dario G. Molt bé. I, I uh, la quarta podria ser, sí. atenció, senyor, senyors, una balada sí. que és How Més- Come, més- How Long del De? Babyface Sí? i l'Stevie Wonder. Bravo! Oh, Bravo! Bravo! I la meva, senyors i senyores, no podia ser altra que una que jo vaig ser el primer inter intèrpret, si jo dona, a fer-la públicament en català i en diferit en català. I quedar-me amb calçotets i una samarreta verda de la meva àvia que les venia al seu pis Imperi, lògicament, la samarreta. I els calçotets també eren de la samarreta, aquests de, de Davi, que posava I love you. I la cançó no és ni més menys que La ruta del tentempié de Charlie García. I quan la sentim, que la sentirem, per no la la que vol sentir 8 d'aquestes 4, qui no vol sentir? Avui. De les Babyface, Babyface jo, doncs va, Babyface, va. però vull la versió del directe de l'emplac sí. Interior sí. del Babyface. Amb el... Amb, amb, amb qui? Stevie Wonder. Amb l'Stevie Wonder! Això és una pista aquest, de qui és Mr. F, eh? Aquest, aquest emplac in New York sí? es va gravar... A on? Veus això? Es va gravar a, a, a, Nova a Nova York. York. El, a l'any 90... a finals del 97. A finals del 97, tardor o hivern del 97. Estem parlant de Baby Fames. estic... Bueno, jo que us posaria el programa que aquí és quan jo estic totalment entregat a la dona perquè segueixo volent ser pare. Ja, ja, veu, ja, ja sabeu que les, els meus exemples de dones que físicament em posen que xondo, exteriors són Beyoncé, interiors són Rosalia, pròximes però ja casades són Marta Ondivila, nòvia d'Oriol Oliva, que recordem-ho, és un dels meus, no amors platònics, però sí amic, amic total, que va estar fent durant una hora petons a la boca un dia de festa major, perquè jo no havia passat per l'experiència i ell sabia que jo necessitava passar per allà, Marta Ondiviela i Carme Màlaga. How come long? How come? How long? How... Però la versió en directe de l'Emplag, eh, que és, és la més bona. Els Grammys. Els Grammys, sí. Això sona d'aquesta manera. És una mica llarga, eh? És això? No No? Bueno, és igual, és la cançó però és una altra versió, però és igual. No, digue'm quina és. Vale, vale, doncs ja està. No, home, no serem torracollons ara amb... Sí, d'on? De sí. quin, Clar, quin, quin directe és? En Plaguet i New York. En Plaguet i New York. Vale, jo mentrestant... Mentrestant fem els llibres? No, no, mentrestant no fem els llibres. Mentrestant el que fem, que és molt important perquè la gent entengui... Andreu, posa el micro. Tinc micro? Sí, Tinc micro? Pausa. I què és això que sona de fondo? How, how come? Vale, atents al diàleg, a veure si sabeu la pel·lícula de la que parlem del 1986. Sí. Hola, Pablo. Soy Juan. qué no contestas a mis cartas? Porque <coughs> estoy tratando de olvidarte y cuando uno trata de olvidar no escribe. Pablo, estoy dispuesto a hacer lo que quieras, pero tienes que enseñarme a darte lo que necesitas. Eso no se enseña. Dame otra oportunidad. Ven a verme y déjame intentarlo. De acuerdo. Iré a verte enseguida y así de paso localizo el faro ese. No, no, Te va a encantar. Oye, escríbeme, te echo mucho de menos. Te escribo ahora mismo. Pablo, te quiero. Muy bravo yo. Ah, no, sí, autín. Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Coge el teléfono, me tienes harto, no te encuentro ah, nunca. Sí, estoy aquí. Oye, llevo días llamándote y no me contestas. Es que paro poco por casa. ¿Recibiste mis cartas? Sí, y no me gusta. Estoy harto de Laura P. Fue idea tuya que firmara con nombre de chica. Muy bien, pues me equivoqué. Pero y la no, lo tienes que ¿Qué pasa? ¿Estás dando marcha? Antonio, ya te dije que... Tengo que colgarte. Si no vienes, iré yo a verte. Sí, el que el programa? Sí, va. pues si falta moltíssim, si falta las entrevistas y tal. Bueno, aquí hemos sentit una altra secuencia. Ahora fiquem Dario G, i mentrestant, mentre l'Andreu el busca, jo us torno a ficar... Què? L'has trobada? Vale. Mentre l'Andreu busca això, que no ho troba, jo poso... A... Eh, no, que ja està, ja s'està carregant. Ah, val, però això, mentrestant poso l'altre jo. Ja està, si no, poso, poso un pause i jo, perquè tinc una altra seqüència, que aquesta és la que inclou cançó. ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout me s'oublie, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu dans le vent. Pas de bol, pas le bol tampoc. À savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois. Després d'això posa. No, el fico un altre diàleg, si no, després vés a pixar. Vés, vés, vés, que si no vaig ficant jo, que tinc, tinc molts diàlegs. Tu vés, el acompanya, el trio, acompanya, acompanya i més TDC, acompanya. Sí, sí, per això, acompanya, agafa, ara t'agafa ell. No, deixa això aquí, a veure, deixa això, ell. Moi, agafeu, agafeu je t'offrirai de perles de pluie venues du pays pleut pas, je hein. creuserai la terre jusqu'à mort pour trouver ton corps, Presi, pots cantar da fondo, eh? Et de lumière, je ferai un domaine, un amour savoir, un amour savoir. Où tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Això és una obra de teatre francesa en la seva traducció espanyola. Això no. Això és del guió de la pel·lícula. Si elimineu les actrius, premi. Chica, ¿cómo estás? ¿No te alegras de verme? Sí, estás muy guapa. Sí. ¿Y tú de qué vas? Es mi traje de primera comunión. Te dije que no lo hicieras, Ada. Tú y yo somos ateas. ¿Es que ya no te acuerdas? Tú serás la tea. Tina y yo somos creyentes, y mucho. Tenemos una cruz de mayo en casa. Pero si estamos en junio. Bueno, es que hemos encontrado una virgen que hace milagros. Estáis como dos cabras, ¿eh? Oye, ¿has visto a Tina? Sí. Se ha convertido en una actrizón. Y yo también. Anda, ven aquí. Tenemos que hablar. Pero si ya estamos hablando. No seas redicha y siéntate. Mira cómo estás detrás. He venido por ti. Ahora vivo en Milán. Es una ciudad muy bonita, con mucha industria. Ya verás cómo te gusta. Una mica Yo no sé italiano. Y a mí la industria me trae sin cuidado. A mí también. Además, tú te irás. Prefiero quedarme con Tina. Ella no me dejará. ¿Cómo lo sabes? Tina, Porque Tino Casal. No gusta a los chicos tanto como a ti. Esta vez he encontrado lo que buscaba. No pienses irme contigo. Habla. Esta niña me pone histérica. he roto dos uñas. sobre tu pecho. Segueix l'obra de teatre. Sí, on el personatge que interpreta ella la dirigeix al germà, que és director de teatre i cineasta. Ella es diu Tina. Ella es diu José Siergado. espectador se ha acabado. Espera un poco. Això li diu alhora als espectadors de l'obra i entre bambalines a la seva exparella interpretada per un personatge molt important de la cultura espanyola. I tu no eres cruel. que alhora va inspirar el personatge que interpreta aquest altre, interpretat per una gran actriu espanyola, que l'any passat va rebre el reconeixement de l'Acadèmia Europea de Cinema i avui tancarem el programa amb l'agraïment que ella dona a Europa i al món. I sentirem també la introducció, com ens la presenta l'actriu francesa Amira Cassar, la mare de Call Me By Your Name, per exemple, i Wim Wenders, director de l'Acadèmia Europea de Cine, va ser idea seva crear-la, a imatge i semejança de la de Hollywood, i avui veureu com parla un excel·lent espanyol i presenta aquesta actriu. Després de Mira Casar. I ara sentirem la cançó que el senyor F a falta final de la cançó de l'escena i llavors seguidament escoltarem la cançó de Mr. F que no, el no pogués ser l'anterior és Carnaval Carnaval de, Carnaval de París per aquesta, no? Sí, sí, Carnaval de París de... Dario G. Dario G. S'empalmarà una amb l'altra. A veure si sabeu ja la pel·lícula de que estem parlant. Encara queda un últim diàleg per sentir per això. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. No me quite el pan. No me quite pas. No me quite el pan, no me quite pas. o no? Si no poso un altre, eh? Funciona? Sí. Ara que pissa. Ara que pissa. Déu, 8 euros cubata o dues birres, super barato. A on? Super... lo... no, el local, el lloc no està malament. A on? A la nit, aquest nou de la carrer Sant, Sant Cugat, al Sant, Quirze, al carrer Sant Quirze, no està mal. Eh? Carrer Sant Quirze? Vaig dir, al Fidel sí, però no, perquè com que és peu pla és molt millor que Barro. Vaig dir, al Fidel a Barro és fatal, perquè per baixar per les escales és fatal, al Fidel, si vols sortir tal. Ja, però hi baixava, eh? Vale, però aquest altre és genial, perquè aquest és peu pla, aquest és genial. Però on està exactament? Al carrer Sant Quirze, al final, arribar al carrer Sant Quirze, eh? El carrer del Viena Pizza és cap avall. Quan queda, Andreu? Aviam. Fem a la meitat. De la cançó? Sí. Vale, perfecte. Doncs Ara te la dono, espera. Ara un ritme ja. final i ja està. És raríssim la cançó que has ficat, eh? Sí. Aquesta és una de les teves preferides, sí. Tideu. Ja és raríssim, de les 5, ja és raríssim, però estava... No, no, jo... Ah. Guaita, guaita, que és canvi. Alcohol. És estàs desmadradíssim. Estàs passant l'adolescència tardia, ja t'ho dic ara. Però molt bé, em sembla molt bé. Però això... que no ho sé. Em sembla, no, i em sembla molt bé, la veritat que em sembla molt bé. Em sembla molt bé. Molt Mentre això i el Babyface, nen, no hi ha punt de comparació. Farem una prova. Perquè veieu que m'agrada molt tipus de registre. Farem una prova de què, Andreu? De què vols fer una prova? Què vols provar? alguna cosa... Ara l'assassinat està molt bé. Molt bé. Què There was a girl I used to know She was all so beautiful Espera't que canti l'Stevie. She's not here. Distància. Oh! oh! Un regal de... Quin orgasme hem tingut mai públicament, no en privat, però... Baby face. Here's the face. Si Babyface. Cercales degree. Sempre As smart as anyone. Espera, perquè no vull parlar d'ell perquè li deu el clima, però no és aquella cosa sexual del... Have some Satisfyer. To live for. Com in face. Ah, So she fell, fell in love with the wrong kind of man. And she came for the life from loving that man. There was not enough education in her world to save the life of this little girl. si la sabes llevar, es muy buena. Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más en toque. Ah. Eh, criticándome. Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarlos. No te preocupes, la asistenta viene mañana. Esto parece la casa de un yonki. No serás un yonki. ¿Qué es un yonki? Nada, cotilla. Un deportista. <laughs> ¿No has oído hablar de yonki sobre hielo? No, eso es joven. Pues <laughs> oh, mira, un yonki es... Eh, Una persona que le gusta mucho el desorden. Parece que yo también soy un poco yo. Ay, todo el tufo. Voy a hablar con esa. Los 8 y 10. Pues tens pressa, ja està. Aviam, ja estem oberts? Sí. Vale, hem fet ja la secció de la pesca. Jo he fet pesca o no? No, no hem fet pesca. Ah, no estem a la Moviola encara, per això hem acabat Moviola i ara toca pesca, no? No hem comentat ni pel·lícules... Ah, no. bueno, comentem pel·lícules, exacte. No, que jo tinc no, molt... no, tirem endavant. Tirem endavant, doncs ja fem una secció, les pel·lícules que heu comentat la setmana següent, per tant, fem secció i ja Jo faria, bé, si em deixeu sí, posar una mica sí, d'ordre, sí. seguir amb el tema de les cançons, dels llibres, de... Per això? Ah, ah vale, per això, és que vull dir per sempre. No, però és que la eh, secció un, llibres... La secció un programa llibre... eh, totalment diferent. Per això, però és que la secció llibres, és que jo tinc empalmat, penseu que la meva secció llibres va empalmada amb la pel·lícula que ja portem, que tot va, tot va junt, per això m'he començat pensat amb aquesta pel·lícula que per algú es diu la llei, una de les lleis, no és l'única per la que regeixo. Digues. Jo anava a dir, uh, de la mateixa manera que hem recomanat cadascú la nostra pel·lícula preferida... Ah, això que deien de recomanar el llibre. Vale, ara diria sí, el llibre, sí. uh, la pel·lícula ah, no, que, exacte. i què més falta? Ah, i a més hem de trobar les cançons, hem ficat les del Fidel però hem ficat les vostres preferides, tu has dit que era... Sí, no, no, però no tenim temps. Ah, va, fem després, va, doncs ara hem de fer... Uh, llibre? Hem dit, Llibre, exacte, Del llibre i, F. i pel·lícula. Llibre i pel·lícula, ja està. Llibre, Fidel. Llibre. Oh, mentre tu penses, has de pensar llibre i pel·lícula. Fidel convidat, eh, volia dir. Ai, pas, Fidel fidelment, convidat. fidelment, està molt, és molt una persona molt fidel, és una persona molt fidel, sempre ha sigut molt fidel. Llibre, doncs... Ràpid ha de ser. Que Dispara, queden... jo ja sóc mort de la Julia Navarro. Però això és un llibre. Adelante. Sí. Ah, es diu Dispara, jo ja sóc mort de la Julia Navarro. Vale, sí, va. es diu ah, així. M'encanta, ja quedeu com a referència. Dispara, jo ja sóc mort de la Julia Navarro. Molt bé, Dubra, tu pressi. Així a bote pronto. A bote pronto, el teu millor llibre. Uh, va, diré un. El perfum de Patrick Suskin. Fantàstic. Jo diré El arpista ciego de Terence Moix. Per fantàstic. Jo diré és una mezcolanza. Com que no dic teatre, em salvo de ficar Manuel Puig, que seria directe, un dels directe. que faria directe. Seminario sobre la joventut i Vida estàndard d'un vendedor ocasional de Leotardos, que són la primera i segona novel·la de l'escriptor italià Aldo Bussi, el que jo vaig visitar al setembre del 2004. Bravo. Uh... Eh, el pare putatiu meu com a literat. Pel·lícula. Pel·lícula. Uh, eh, convida a uh, eh, senyor jo. F. Pel·lícula. Que pel·lícula ràpid ha de ser. No és que m'hagi agradat, però... Perquè... No, la que més t'agrada la que més t'agrada Les... de la vida, la que més! Les dues vides d'Audrey Rose. Quina pel·lícula et quin director? Bueno. És del Francis Ford Coppola. Ah, ja la buscarem, m'encanta. La buscarem. The Two Lives of... No, es, es, la, les dues... la, la, Audrey Rose. The Two Lives of Audrey. Això... Audrey Rose, busca. En un programa... I no és Audrey Hepburn, és Audrey no, Rose. Audrey en... Rose. Molt bé. La buscarem, en... buscarem, es... buscarem diàlegs, buscarem inclús Exacte. diàlegs, en perquè un... tu sentis des d'allà on estàs treballant, no? des de la teva associació de fumadors i pastelers de trèvols. De en un programa o altre caurà com a enigma. Ens encanta com a nom. Jo no, caurà com a enigma, enigma en algun Exacte, altre per tant tenim una pista que és sortirà, no la cagueu, no el sé. que la cagui dient que és aquella... Exacte, no us arrisqueu a dir que és Audrey Rose o que no és. Presti pel·lícula, és molt fort. No digues Mogambo, que no ho és. No. Ja sé que no ho és, a més a més, Mogambo. Uh, American Beauty. Oh! És tan romàntic i tan existencialista el Dubra. Pensa que de cop avui a la secció és que avui tenim diverses seccions. A la secció que és a l'hora, a l'hora, com es diu això, la part de l'entrevista, com es diu la secció d'entrevista? Cachito, la secció Cachito, que és la de l'entrevista, tenim, que això és molt fort, en exclusiva, la gent no s'ha enterat perquè aquí estem vivint encara el Nadal i doncs, post-Nadal, hi ha hagut ja, no només les nominacions, sinó nominacions i premis dels Globos d'Oro, que és l'antesala de los premios Oscar. Sí. Tenim una molt crònica bé. directa en ells ho veien en directe des de la seva tele digital, que això no surt a Netflix, això has de tenir del telèfon, el que tens tu. Jo hagués pogut venir a veure a casa teva, Presti. Vinga, ho, ho van fer en directe? Sí, en directe tenim la crònica dels globos, però tenim l'antesala d'això que és les nominacions que han sortit, tenim això, que això ho fa el meu primer amor, que és Juan Ronco, i per això ell és al principi del cas. Per això eh, ho farem al proper programa. No, no, no. De què estàvem parlant? Que és un moment que uh, Andreu, jo he de marxar la, la coses, eh? jo també. Clar, això, ja la teva millor pel·lícula. Jo, per la més vista, o sigui, la, la pel·lícula que puc seguir veient i que crec que té, té, té un toc d'humor però a la vegada té eh, cosa ja transcendental. trascendental. Digue-la tu, vinga. El gran Lebowski. Correcte. En sèrio? Li has encertat sí. la pel·lícula? Sí, home, i tant. Ho trobo fortíssim. Ho trobo fortíssim. El gran això, vol dir, això vol dir una química absoluta. Sí. El cas, la meva, ja la vaig dir fa dos programes, que és Arrebato, Arrebato. però que a la vegada està fusionada amb Martin H i a la vegada està fusionada amb Dolor i Glòria i a la vegada està fusionada amb La mala educació i a la vegada, vegada està fusionada amb, amb l'univers sencer. I a la vegada està fusionada amb Um, <coughs> mátame la mala educació, los abrazos rotos, tot i que el, com que el, la ley del deseo, no, tacones sabem, lejanos... No, no, tacones lejanos, Kika, sí. Sabem que la filmografia del Modó està tota, però no està tota, està només centrada amb la que avui estem escoltant i la mala educació, los abrazos rotos, Átame i Kika. I amb Molt això bé. tot. I després, i després Ramon hi havia okay. cançó, Cançó, ja pel·lícula, pel·lícula llibre, llibre, llibre, ja fet també, hem fet pel·lícula... i hi havia una altra cosa que has dit abans. Ah, sí, i el millor moment... I el, el millor moment... El millor moment com no romàntic. Què li vas fer? Quina entrevista li vas fer? Les 5 millors, pel·li... les 5 millors cançons... Jo li volia preguntar, tot bé que en el Nazario li volia preguntar quins eren els seus millors cinc polvos o les seves, o les seves millors cinc parelles, però va semblar que era massa íntim com per preguntar-li. Sí. Valen? I llavors no li vaig preguntar, però com vosaltres sí que us ho vull preguntar, em refereixo que intenteu definir sí, amb una frase o amb dues un dels vostres molts bons moments de la vostra vida. Intenteu trobar, intenteu no, trobar... Sí, que sí que l'hem de fer, perquè si plaques de cara sí que ho fem, perquè jo... Si sí, però, sí, però la fem i ja. Però digueu la frase, o sigui, la cosa és que hem de recordar un dels grans moments de la vostra vida. Això, de, simplement intentar tal una frase. Vale. I anem amb l'artista sabadellenc que introdueix la secció plaques de carrer. Que exacte, això s'introdueix. Que encara no havia sonat. I havia de sonar. I havia de sonar. I això sona... Són el... consciències. Això sona... D'aquesta manera. manera. Bravo, Conchita, Elena Casas y compañía. La paradoja del arrebato es que su pausa nos da vida, éxtasis, y nos consume al mismo tiempo. La necesidad de arrebatarse se origina en la pulsión de querer trascender lo que ofrece nuestra realidad y su temporalidad caduca, querer alcanzar un estado modificado de conciencia más intenso, más extático. Ese estado cuasi místico es atemporal y requiere desvincularse del mundo para acceder a lo inefable. En el misticismo religioso se habla de volverse uno con el infinito. El problema del arrebato reside en la adicción. Con el orgasmo, con la heroína, incluso con la vida contemplativa, que el propio Zulueta define como muy absorbente. La pausa es adictiva. El mismo Pedro lo plantea al principio del filme cuando le pregunta a José, ¿tú sabes qué hacer con la pausa? Y es que no hay vuelta atrás. Una vez experimentada la sensación de fuga, resulta insoportable vivir en perpetuidad en un plano adormecido de existencia toda una vida en la que, como dice Ana, hay vacíos por todas partes. Ello nos impulsa a perseguir el arrebato cada vez con más frecuencia e intensidad, y ya lo dice el filme en más de una ocasión, si te pasas, no vale. A la necesidad de salir de uno mismo sigue necesariamente el deseo de querer prolongarlo eternamente, como le sucede a Pedro una pulsión que también definía al propio Zulueta y que se encuentra en el origen del argumento, como retrata la anécdota infantil sobre la noche de reyes y reinas, en que Iván, que le contó a Marta Fernández Muro. De niño él siempre pedía una montaña rusa que no acabara nunca. Esa montaña rusa eterna es lo que Pedro encuentra en el cine cuando se abandona completamente a él. Su personaje se singulariza del resto por estar desligado del tiempo real no come, no duerme, no se rige por la noción del tiempo del resto del mundo. Sus paralelismos evidentes con el, complejo de Peter Pan, el infantilismo de su voz y de su carácter cuando no se droga, su obsesión por los juguetes, vienen a subrayar su necesidad de extraerse permanentemente del tiempo real, de romper el tiempo. No querer crecer es no querer que el tiempo avance. De ahí su obsesión por el arrebato. Al respecto, comenta Zulueta, lo de Peter Pan es que, claro, es hasta tópico casi. Es evidente que todo el problema ahí está en que nadie quiere crecer, está muy claro. Todo esto lo dice en una entrevista en el documental de Andrés Duque Iván Z de 2004. Y cuando le preguntan si él siente también así, dice sí, completamente. Cada vez más y estoy horrorizado completamente, completamente horrorizado. He tenido que llegar a mi edad de ahora para darme cuenta de hasta qué punto yo no estoy preparado para nada, de nada, de nada Zulueta tenía 62 años en ese momento. Zulueta equipara así la obsesión por el arrebato y el complejo de Peter Pan, de su personaje y de sí mismo, con la, y la incapacidad de afrontar la realidad con todo lo que conlleva. El arrebato es éxtasis y montañas rusas, pero también una forma de evasión ante la imposibilidad de saber afrontar tu propia vida. Son vampiros del tiempo y mientras vivimos en la pausa, la vida pasa. Hola, amore. Hola, amore. Hola, amore. Qué bonito. Hoy rodamos cortometraje con Karma, mi amiga actriz que vive en París. Yo estoy pensando en vivir en Barcelona. vente a vivir avec moi. Hay sitio, dos dormitorios. No tendrías que dormir siempre conmigo cada día, solo cuando te apeteciera. Viviríamos bien, creo y deseo. I love. Te encantará la casa. Tenemos un pequeño jardín, pequeño, pequeño, pequeño, contrastero, a ordenar en primavera y ponerle nevera y que sirva como pequeñito chiringuito y taller para nosotros dos. El problema son los perros. Hay patio, este que te digo, pero es que el grande le pertenece a mi hermana, su novio y los cuatro niños. Tendríamos que pedirles permiso. O pueden estar dentro habitando la casa con nosotros. Sí, muy bien, pero necesitarán correr. Y hay un río y un parque fluvial, un barranco, el río Ripoll, justo al lado de casa, tres minutos andando. Mañana te mando fotos. Qué guapo eres. Estoy bien en el campo, solo te echo de menos. ¿Estás bien en el campo solo o que solo me echas de menos? Estoy bien en el campo solo y te echo de menos. Yo te echo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho de menos a Matami, Copín de Vi. Cyril Pigot Kessler. Je suis dans la cinémathèque. Je t'appelle quand j'arrive à la maison cette nuit. Ok, quand salgas. À À 22 heures approximativement. Ok. Je t'aime plus fort que jamais. Moi aussi. Merci, chérie. J'arrive à la maison en 30 minutes. You'll be awake until then. Apelma cuando puedas, my dearest, amatami. Bonjour, mon amour. Llámame sin falta, cuando puedas. J'ai time, de te très, très, très fort. ¿Dónde sei, amor mío. Empiezo a estar un poco preocupado por estos días de silencio total y fatal. Dime algo, por favor. Dime algo pronto, caro bambino. Por favor. Te quiero mucho, Cyril. Besos mil. Postdata. Te he llamado tres días seguidos en tres momentos distintos del día a tres horas distintas. Distintos. Perdona, lo he escrito mal. Y no he podido localizarte en ninguna de las múltiples veces que te he llamado, pequeñito hijo de... put down. sea, de, un bonito, o sea, de un romántico, de un, emocionante que me, ha partido el alma. Te quiero, querida. Ada muda, vallisoletana, pantera de París, orácula de Aloha, ojalá, y amiga para siempre. No just a summer or a spring, it's forever. incluso para el más allá. Todo això això últim que ha sonat, que no havia de sonar, és perquè una amiga meva, que és aquesta que ara mateix s'ha presentat, jo la despedia dient el que és, ens ha enviat un regal molt especial, perquè si els nens venen de París i avui és un, un programa que dedicat als nens, ella, que és la que jo vull que sigui la mare dels meus fills, no ho serà, perquè ara té un nòvio que es diu Tomà, i ells dos ens dediquen des de París aquesta cançó que sonarà ara mateix. Posa el volum perquè sona molt fluix, si s'ho eh? fondre. Has de pujar molt el meu volum Eh? Yeah. Sí, sí, que vulguis. Una cançó per després. Perfecte, ja està. Llibre? Espera, espera, on va? Sí. Sur la route de Saint-Tropez, cantada per Madame C i e Mr. Messier T des de París. I ara eh, aquest programa es despedeix i es despedeix el programa, no nosaltres individualment es despedeix el programa com a en vivent amb aquesta frase eh, dedicat al nostre estimat convidat eh, senyor F. senyor F el fidel F Uh, això és el que diu la migdiada. They won't go when I go. Qui la canta? Ho sabreu. Ah. Bona i bona cuesta de enero. Doncs aprofitarem aquest programa el Dia Mundial de les Galtes per demanar que, que tothom faci galtes amb tothom i el món serà millor. És tot el que volia dir. They won't go I go my soul conceal all that I believe.